J'aime, j'aime Belgique, c'est tout fantastique. J'aime, j'aime Belgique, oh c'est magique. J'aime, j'aime Belgique et je suis content. Je suis pas flamingant, J'aime, j'aime Belgique, oh avec une paquette de frites et une voilà La, la, voilà. Deze was spécial pour Bart de Weaver. à